السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد kwa zote السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمشكور من يزمونه سبحانه وتعالى كو نعمة ذاكي نينجي na ni nani atakayeona mkusanyiko wa waumini aina hii kisha asiseme alhamdulillah hadhihi neema kwamba watu wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali mbali, wanaume kwa wanawake wazee kwa vijana lengo ni kuja kusikiliza adhamat allah ukubwa wa allah jalla jalaluhu na je maneno yataisha tunapomzungumzia Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu na ukubwa wake. Ndugu zangu Waislamu, sijui kipi walichokikusudia hawa wenzetu waliopanga kuniweka mimi niwe mzungumzaji baada ya watu kupiga biriani. licha ya kuwa nyinyi mwahitaji kuchangamshwa hata mimi niliyekula biriani pia nahitaji kuchangamshwa najihisi kama nimechoka na sinzia kama ilivyo ada ya watu wa dar es salaam na mombasa sasa mwenyezi mungu subhanahu wa taala atie taufiki yake nichangamke na nyinyi mchangamke biidhnillahi taala na haya ninaozungumzia biidhnillahi yapenye katika nyoyo zenu ndugu zangu Inwani yangu ni kama mulivyoelezwa, naam, ubashir, ndiyo nabashiria. Lakini kabla sijaingia kwenye mada yangu, nataka kidogo niwaeleze yale niliyoyadondoa, hususan ndugu yangu Sheikh Ali Jumanne alipokuja kuzungumzia ijaz ilmi fi lqurani wassunna. Kwa kweli nilifaidika kabla ya kuwaidhika. Wallahi, moyo wangu ulilia nikiwa nasikiliza namna anavyoteremsha mambo mazito. Basi nikadondoa mambo matatu nitayaeleza kabla ya kwenda kule kwangu, na namwambia mwendeshaji hapa asiwe na wasiwasi, inshallah chukua ziwe ndani ya dakika zangu, wamahi mushkila insha Mambo matatu haya Jambo la kwanza ndugu zangu nililofaidi, Waislamu tunahitajika tusome, tena tusome sio vile tunavyofikiria sisi, kwamba unapotaka kumjua Mungu basi usome masomo tunaoyaita masomo ya dini bali wallahi kulingana na niliyoyasikiliza leo nimeona ya kwamba waislamu twafaa tusome sayansi twafaa tusome agriculture twafaa tusome ilmu ljinna yote haya yanatupeleka sisi kumjua Allah jalla jalaluhu. Na kama huniamini, soma aya ya kwanza aliyoteremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba'dahu mubasharatan khalaqa al-insana min alaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba khalaqa al-insana min alaq, aliyemuumba mwanadamu kwa tone au kwa pande la damu hii ndio ilmu lajinna ukamsoma mwanadamu na ukajua marahil toka nifunza kwenye mgongo wa baba yake na kifua cha mama yake uone namna anavyotoka kwenye steji kwenda steji nyingine hata yatakawan makhluqan fi batni ummi yani yuko ndani ya tumbo la mama yake na mpaka anavyozaliwa wallahi ladhimu utamjua allah jalla jalaluhu na ndio leo naamini Mungu aliposema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika wanaomuogopa Allah katika waja wake ni wale wasomi hapa si wasomi peke yake wa ilmu ya kisheria ilmu tajwid na mengineo hata wale wanaosoma ilmu ya science wakavumbua mambo ambayo maswahaba hawayajui kwa sababu hayakuvumbuka wakati wao hawa pia ni ulama innama yakhsha Allah min ibadihi alulama ثانيا Katika yale niliyofaidi, ndugu zangu, ameeleza ukubwa wa zile sayari Shekhe, zile hisabu zikipigwa pale za matrilioni nyingine, maisha yangu sijawahi kusikia zile hisabu. Kumbe bado haijazungumziwa ardhi wala mbingu, ni vile vitu vilio katika anga dunia yetu sijui nimwite tena niambie asema dunia yetu hii mnavyoiona sijui ni mara trilioni ngapi kwa hizo sayari nyingine swali ambalo mimi nimekaa pale nimejiuliza ikiwa dunia yenyewe kumbe ndogo hivyo hichi kijifunza kimwanadamu kinachokataa kumsujudia mungu subhanahu wa taala kwenye hii dunia yaani sisi ni wadogo kiasi gani ndugu zangu waislamu tena kijifunza ambacho asli hakikiwemo katika hii dunia hal ata ala linsani hinun min aldahri lam yakun shaian madhkura twazungumziwa vijisiku hapo sikia miaka 80 miaka 40 okay hiyo miaka 80 yako wewe miaka mia iliyopita ulikuwa wapi hujulikanii asli يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا لنجين من يزمونه سبحانه وتعالى ألي بتوينيزا كهوسو بيبو ألي سيما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين kimbilieni msamaha wa Mola wenu na janna ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Mungu kaitayarisha, kaiweka kwa ajili ya wale wanaompenda Mungu jalla jalalo. Angalia hapa, anaieleza janna upana wake peke yake ni sawa na mbingu na ardhi mbingu ambazo Sheikh Ali hakutueleza katueleza zile sayari tu ziliyomo ndani karibu watu hapa wengine wakodoi macho kwa kusikia mahesabu matrilioni yale la ilaha illa Allah nimejiuliza swali je moto ukubwa wake uko vipi janna upana wake ni mbingu na ardhi moto ukubwa wake uko vipi nikiwa na imani ya kuwa watakaoingia motoni ni wengi kwa ushahidi wa Qur'ani na Sunna ina maana moto ni mkubwa vipi lakini tulivyoelezwa ukubwa wa moto kwenye Qur'ani na kwenye Sunna tumeelezwa jinsi ya yule atakayeingizwa motoni atafanywa mkubwa kiasi gani wallahi ndugu zangu nimeona kumbe kuna hatari kubwa wakati nikisikiliza kuwa Mungu atawafanya wakubwa wale watu wa motoni ili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 Sisi leo baada ya kuelezwa yote haya, yatakiwa tuamini vipi? Nilichokisoma zaidi, jamani, tusifanye mchezo na masahaba wa Mtume ridwanullah alaihim usikose adabu na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kweli wao hawajatushinda kwa lolote lakini wametushinda kwa imani bishaiin waqara fi qulubihim hawakuona mambo ya leo teknoloji yote hayo walitosheka na ishara kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa na kweli imani zao zilinyanyuka hawa watu wakawa wanaishi duniani na shauku yao ni janna haya nimemaliza muhadhara wangu ama inwani yangu naam mubashir ndiyo nabashiria wacha niabir sura zangu muzione za furaha mungu huyu aliyeelezwa hapa na adhama aliyokuwa nao na ukubwa wake jalla jalaluh lakini wallahi katuletea bashair bashair nachagua mada hii ndugu zangu katika umma wanawake wake na waume wake na wazee wake na watoto wake wote wanahitaji bashair katika ulimwengu ambao watu wamekata tamaa na rehma za Allah, katika ulimwengu vijana wameshafikia kusema ya kwamba hatudhani kwenye dunia ya leo kuna watu wataingia janna katika wakati ambao huzuni zimetanda nyoyo za watu kwenye kipindi ambacho watu wanataraji waitwe kwa Mwenyezi Mungu mwenye sifa zote zilizokuwa nzuri. Hawapati miito hii, kila wanapolinganiwa Mungu wanaelezwa mambo ya kuwakimbiza badala ya kuwaleta karibu. Ikhwani al-a'izza, ana jitu ubashirukum bikalimat, nimekuja kuwabashiria wanaamu ubashir kwa maneno ndugu zangu waislamu huenda mwenyezi mungu an yarfaa lhimam kwa maneno haya akaondosha hamu kwa maneno haya akawapa tafaul vijana kwa maneno haya wakaondosha kukata tamaa waliokata tamaa kwa maneno haya wakapata nguvu watu kurudi kwa allah subhanahu wa taala watakapoyasikiliza yale nitakaowaeleza ahibati fillah naam ubashir lianna llaha tabaraka wa taala nabashiria kwa sababu mwenyezi mungu jalla jalaluh katuletea dini nzuri katuletea dini iliyokuwa nzuri uzuri wa dini hii inaenda sambamba na maumbile ya mwanadamu mungu aliyesifika mwenyezi mungu aliye mzuri jamili inna jamilun uzuri wake alishindwa Musa kutazama na ujasiri aliyokuwa nao kuwa Mungu wangu niache nikuone. Mungu alimwambia tazama jabali, kama litaweza kutulia lilipo utaniona. Jabali lilipoona nuri ya Allah jalla jalaluhu lilipasuka vipande pande, mara akaonekaniwa Musa sa'iqa, ameanguka katika ardhi lijamali llahi azza wa jalla, fallahu jamil. Mwenyezi Mungu ni mzuri, ayuha lahbab, lazima dini yake iwe ni nzuri. Uzuri wake kaleta dini inakwenda sambamba na maumbile ya mwanadamu. Hawezi Mungu kutuamrisha mambo hatuwezi kuyafanya, na hawezi kutukataza mambo ambayo hatuwezi kuyaacha. Hebu fikirieni, Mungu atuambie sisi hamna ruhusa ya kuoa ingekuwa ni dini gani hii na huko atuambia nini kwenye qurani zuyina linnasi hubu lshahawati min alnisai walbanin walqanatiri lmuqantarati min aldhahabi walfidda walkhayli lmusawamati walanami walharth dhalika matau lhayati dunya wallahu indahu husnu lmaab aya hizi zinaposomwa au na baadhi ya watu wanapozisoma wanaona kama kwamba mungu amekuja kuiponda dunia na wengi wameelewa hivyo na mashekhe namna wanavyo explain aya hii hasa wanapofika sehemu fulani wanapandisha sauti, kama kuwaambia kuwa Mungu awatahadharisheni na dunia. Kumbe sivyo kamwe tafsiri ya aya, wala sivyo kamwe Mungu alivyomaanisha. Mungu anatoa habari, Mungu anaeleza maumbile ya mwanadamu alivyoumbwa. Hapa hakuna makatazo yoyote. Mungu anasema zuyina linnas, zuyina linnasi hubu shahawati, wamepambiwa watu kupenda shahawati minan nisa, na wameanza na wanawake, na sitaki kueleza ninyi mwa وجوع من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هاي نستريه ذا دنيا مونغ نسيما هيزو نستريه ذا دنيا كيشا مونغ مش نسيما والله عنده حسن المآب نقوى مونغ كنا مرجيو يليوكوب كوا بورا زيدي hapa mungu hajaponda dunia kivipi hajaponda dunia wanawake ukioa mpaka wanne una ajr na kila ukilala naye thawabu watoto ukiwazaa wawili tu uwalee mpaka wakuwe hasa watoto wa kike mungu atawafanya kuwa wao ni pazia yako ya kwenda jahannam watakukinga na naro jahannam ikiwa ni mali almalu salih lirajulin salih nima almalu salih lirajulin salih huna pesa utatoa vipi zaka huna pesa utatoa vipi sadaka huna pesa utajenga vipi chuo huna pesa utakwenda vipi haji huna pesa utasaidia vipi mayatima Mungu hapondi pesa hapa. Mungu anawaeleza mwanadamu alivyo, lakini mwisho awaambia, wallahu indahu husnul maab. Hizi starehe za dunia zisiwadanganye mukasahau kwamba kuna akhera, na ubora wa akhera ni kwamba ni ya melele. Mungu asema, wal akhiratu khairun wa abqa, akhera ni bora, wa abqa ismu tafdhil, kwamba ni yenye kubaki. Unaposema karatasi hii ni bora, lakini hii mbora zaidi kwa sababu ya dumu, hujasema hii kuwa ni mbaya hii ni bora zaidi kwa sababu ya dumu. Mungu hajasema kuwa dunia ni mbaya. Mbaya ni yale yatakaofanywa ya shahawati na watu yanaokwenda kinyume na mafundisho ya Mtume. Tusiwe na mawazo mpaka ukataka kuwa chakula biriani, eti wataka kuwa karibu na Mungu ili upate janna, wakazana na muhogo mpaka umekutoa mvi. Kula biriani yako mzuri, useme alhamdulillah, na utaingia janna biidhnillahi tabaraka wa taala. Takbir! Tak, tak, tak, takbir! Allah jalla jalaluhu katuletea dini wallahi inaendana na fitra mahali umefiwa lia lia ndugu yangu ndio maumbile mwanadamu hucheki unapofiwa ukaanza kusema alhamdulillah najichekea naridhika na radhi alilia mtume sallallahu alayhi wasallam mahali umefurahi furahi msikusanyike wanawake kwenye majukwaa ya harusi akapandishwa mwanamke mbele aanza kutoa mawaidha kullu nafsin dha'iqatul maut kwenye harusi imbeni yuwapi mamake harusi aje hapa tuhangaike naye ndizo nyimbo za harusi eh naam yani hii ndio الله تبارك وتعالى Allah jalla jalalu ametuletea dini inaendana na fitra na maumbile ya mwanadamu hatuamrishi jambo tusiloliweza hatukatazi jambo Mungu ambalo hatuwezi kuliacha dalili chukueni aya kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat فترة allati fatara an-nas 'alayha la تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله نسيما وأقم وجهك إلى كذا وصواكو كتك ديني ديني إيبي ديني صافي توحيد حنيفا فطرة الله إلى أنبايون ديو مومبيل مونادام فيبي إلى تديني كشي أجنس مونادام فيبي itakusia Mungu afami nani anayemjua mwanadamu zaidi kumliko Allah jalla jalaluhu katuletea dini inayoambatana na sisi fitrat Allah allati fatara an alaiha dini hii inakwenda sambamba na maumbile ambao Mungu kaumbia watu maumbile hao kisha Mwenyezi Mungu asema la tabdila li khalqillah kama mungu ndivyo alivyoumba mambo hivyo hakuna mwenye kubadilisha mpangilio wa mungu dhalika dinul lqayim hiyo ndio dini iliyokuwa sawa utasikia baadhi ya mashaikh kutaka kuwaeleza wafuasi wao daraja waliofikia ya ucha mungu shekhe huyo akwambia mimi alhamdulillah wallahi nimefikia daraja hata wanawake huwa siwatamani wakipita mbele yangu huona kama ni majiwe yako kwenye mbele yangu na huchukulia kwamba yeye ni mcha mungu wallahi ni mgonjwa afaa akaangaliwe takbir tak, tak, takbir na ndio maana dini ikatuambia qul lilmuminina yaghuddu min absarihim huu ni mtihani yaghuddu min absarihim wayahfadhu furujahum dhalika azka lahum Mungu anakujaribu imani yako. Umeona chombo kizuri, moyo ukenda haraka, ukatamani, ukaregesha jicho lako, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Soma aya mwisho, na 80 Mwenyezi Mungu? Watubu ila Allahi ayuhal eh? ayuhal mudhnibun watubu ila الله jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun ma'al iman utamwangalia mwanamke na utamtamani kupima imani yako ni kule kugeuza macho yako ukasema audhu billahi ashaitani rajim athbat umethibitisha kwamba kweli wewe ni mja wa allah na hufanyi ambacho mungu akikataza lakini husemi ati mimi wanawake ah, mimi sipati chochote alhamdulillah najiona kama mawe tu hawaniathiri shekhe wewe ni mgonjwa na ukaja kuposa kwangu sikupi mke naam ana ubashir ndugu zangu waislamu ndiyo mimi nawabashiria mimi nawapeni bishara nawapeni bishara kwa sababu mwenyezi mungu ametuletea dini iliyokuwa nyepesi kwa nini kwa sababu mwenyezi mungu jalla jalalu kama vile tulivyoelezwa adhama yake na ukubwa wake katuumba sisi wanadamu katika dhaaf kajua udhaifu wetu hakutuletea dini ambayo itakuja kutusonga sisi katuletea dini nyepesi sahali kutokana na sisi tulivyoumbwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala asema la yuridu llahu yuridu llahu an yukhafifa ankum wa khuliqa linsana dhaifa Mungu ataka kuwafanyieni mambo mepesi, kisha akaeleza sababu ni nini. Mwanadamu kaumbwa ni kiumbe dhaifu, hawezi akatuletea mambo magumu. Ugumu utautaka wewe mwenyewe kwa kutofahamu. Uamke kuswali usiku mpaka wasinzia, wang'ang'ana tu, ng'ang'ana tu, wasinzia kalale. Ukilala kwa maandalizi ya swala alfajiri utapata thawabu. Eh, naam wewe umeswali raka ya kwanza raka ya pili una lazima ntaka raka kumi na moja wewe wasinzia mpaka mtume saa salam kufahamisha ufahamu alimfahamisha mkewe aliyemuona yuwaswali usiku mpaka akafunga kamba yuenda hivi taabana akamwambia sikiliza nana nikwambie swali kwa ile nishati yako ulionao kama umechoka lala huu ndio uislamu wa khuliqa linsan dhaifa kwa hiyo sheria yetu ndugu zangu imekuja kutusahilishia sikilizeni hizi baadhi ayat. mwenyezi mungu subhanahu wa taala asema ya huu si mtindo wangu ha? Ah. na mimi najaribu kuiga leo nione utakuwaje ya ayuha alladhina amanu rkau wasjudu wabudu rabbakum enyi mulioamini fanyeni rukuu mwinamieni allah jalla jalalu, musujudu mumwabudu mola wenu wafalu lkhaira laalakum tuflihun kisha mufanye kheri huenda mukafaulu wajahidu fi llahi haqa jihadih jahidu fi llahi haqa jihadih wanazuoni wa tafsiri kila mmoja kaja na maneno yake na tafsiri yake wengine wasema jihadi ya mapambano ya vita lakini tafsiri niliyoipenda ni ile iliyochanganya kila kitu yani tumia nguvu zako kwa ajili ya dini ya allah nguvu zote nguvu ya elimu nguvu ya mali nguvu ya siha nguvu ya nguvu zote tumia katika kuipigania dini ya allah subhanahu wa taala kisha mwenyezi mungu asema nini huwa jitabakum وما جعل الله عليكم في الدين من حرج yeye allah jalla jalaluh ndiye kawachagueni nyinyi aliyewaamrisha ni nyinyi kurukuu na kusujudu na kufanya mambo ya kheri kisha akawaamrisha nyinyi mpigane jihad katika njia ya Allah jalla jalalu, ndiye aliyewachagueni juu ya mambo hayo matakatifu kisha akasema wama jaala llahu alaikum fi ddini min haraj mungu hajawekeeni katika dini dhiki Mwajua kilichonishangaza nini, ndugu zangu Waislamu, kwenye aya hii? Kilichonishangaza mimi ndio mujue adhamat Allah. Kilichonishangaza ni pale Mungu aliposema wajahidu fillahi haqqa jihadi, tukasema ni jihadi ya aina zote na hakuna amal ambayo mwanadamu atasacrifice atasacrifice maisha yake mali yake kile kitu chake hakuna kazi ngumu kama aljihadu fi sabilillah mpaka wanazuoni wenyewe wa lugha wakasema aljihad kilugha ni almashaqqa lakini tazameni tazameni kwamba Mungu alishapenda kuifanya dini hii iwe ni sahali baada ya kipande hicho asema huwa jtabakum wama jaala Allahu alaykum في الدين من حرج Allah baada ya jihad ma fi haraj baada ya kutaja ibada nzito hivi na Mungu asema hajawajalieni nyinyi katika hii dini uzito wowote wala mashaka wala dhiki hebu tumesoma nini hapa naam tulichokisoma ndugu zangu anna fi dinina kwenye dini yetu nahnu nastamti'u bilhayati walmamat wa ayu haraj wa ana uqatilu baina yaday al-a'da wa ashum raihata al-jannah kuna dhiki gani wakati mimi napigana katikati ya maadui na nainusa harufu ya pepo dhiki iko wapi idhan alistimtaa fi dinina laysa fi lhayati si katika maisha peke yake twainjoi tunapoishi na twainjoi tunapokufa huu ndio uislamu twainjoi tunapoishi na twainjoi tunapokufa huu ndio uislamu kisha mwenyezi mungu akasema hajawajalieni nyinyi katika hii dini dhiki millata abikum inma buithtu bilhanifiyati samha mila ya baba yenu asli ya dini yenyewe ni nyepesi samah mila ya baba yenu nani ibrahim huwa sammakum lmuslimina min qabl allah mpaka kwenye kutupa jina mungu kafanya wepesi huwa sammakum lmuslimin tumejitia dhiki wenyewe kutafuta majina ya vitotoroni tumejitia tabu wenyewe kutafuta majina ya kando kando tukajitia dhiki sisi tukatia na waislamu dhiki leo ukimwambia mwislamu mimi ni mwislamu jina alilopewa na mungu hatosheki e wataka kuniambia nini ah, waislamu hujua kuna na mashia mimi si shia shekhe mimi ni mwislamu wa ahlusunna ah, katika ahlusunna pia nataka kujua wewe ahlusunna yupi wamaanisha nini shekh ah, wajua katika ahlusunna kuna salafi kuna jihadi kuna tablighi kuna... billah alaikum ikhwani kwa nini twajipa tabu huwa samakum lmuslimina min qabl yeye allah ndiye aliyewapeni nyinyi jina hili lepesi na jina gani zuri zaidi ya mtu kujiita ana muslim wallah ana muslim ana muslimun wakafa lidhalika fakhra na nitosha mimi kuwa ni fakhri kwangu kuwa Muislamu. Haya ya mbeleni nibandike unavyotaka wewe. Kama utakuweka hizbi mbele ya Muslim niweke, kama utakuweka salafi yeka, kama utakuweka tablighi, maanake kote nipo, kote nipo. Yoyote anayejiita na jina lake madamu atumikia Qur'ani na Sunna, tupo na yeye, ila aje mtu ambaye yeye amekuja na Qur'ani ambayo sio hii yetu na mafundisho ambayo sio ya mtume wetu na wanaowapenda ambao sio masahaba wetu, hao hatuko pamoja nao. Lakini wote wengine madamu watumikia kuruhani yetu na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aitwe atakavyoitwa, tuko na wao. kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuita sote ni Waislamu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Baqara, mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao Mungu kateremsha ndani kitabu hiki Qur'an ni uongofu kwa watu na ni furqan. Kisha Mwenyezi Mungu asema faman shahida minkum ash-shahra falyasum atakaye kuwepo katika mji na mwezi umeonekaniwa yuko hadhir mzima hajasafiri na funge ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الله angalieni usahali wa dini angalieni usahali wa dini mungu akusema sitaki kusikia la huku wala la kule fungeni kwa hali yoyote la kati yenu ikiwepo kuna mtu ni mgonjwa au ni msafiri basi atalipa siku nyingine kwa nini ya rab yuridu llahu bikum lyusr yuridu llahu bikum lyusr yuridu llahu bikum lyusr allah awatakieni nyinyi mepesi nani atakayekuja kutubandikia mizigo na milima ambayo haipo kwenye qurani wala sunna atuambie ni dini tujiue nafsi zetu sisi na mungu kwenye qurani anasema yuridu Allahu bikum lyusr wala yuridu bikum lusr wala yuridu bikum al-usr wala Mwenyezi Mungu hawatakieni nyinyi mazito. Mungu hawatakii mazito. Walitukabiru llaha ala ma hadakum walaallakum tashkurun kisha mbele hata fi dua twapata tabu, twataka kwenda kwa mawalii fulani, twataka kupitia madirisha fulani, twataka kupita kwa wazee fulani. Aya inayofuata mbele, Mungu aonyesha usahali mpaka wa alaka ya dua baina yake na mja wake, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib fa inni qarib طيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حتى دعاء كنا سهال دنياك نعم أبشر أبشر لأن الله عز وجل أراد أن نعيش بهذا الدين بلا خوف ولا حزن بابا يتو ألي بطوليوة كوني راحة ألي بطوليوة كوني جنة كاليتو كتكهي أرض alikuja kwenye ulimwengu mwingine asiyouzoea ulimwengu una changamoto nyingi lakini tazama mwenyezi mungu alimwambia nini mwenyezi mungu subhanahu wa taala alimwambia قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة كل سورة طه من يزمون سبحانه وتعالى سيما فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من يكفوة قرآن hawezi kuishi maisha mabaya, hapotei hapa duniani, wala haendi kwenye adhabu kesho, haishi na dhiki kwenye dunia, wala hapati huzuni kesho, yaumul qiyama. Atakayeshikamana na dini hii ambacho kitabu chake ni Qur'an. Soma sura ya Taha mwanzo, Mwenyezi Mungu anasema nini? Twajitia tabu bure, Sheikh, enjoy your life. Qala Allahu azza wa jalla, Taha ma anzalna alayka alquran litashqa, hatuja kuteremshia Qur'an ili ije ikupe dhiki, ili ije ikutie tabu wallahi leo tunavyoisawirisha dini kwa jamii tumeifanya kama jinamizi watu wanaiogopa dini watu wanaona kama dini imekuja against ya mwanadamu wakalla wa alf kalla dini imekuja kumpa mwanadamu furaha dini imekuja kumwondoshea mwanadamu uzito angalia mtume wetu Muhammad alivyosifiwa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yada'u an, anhum israhum wal aghlal allati kana kanat alaihim Allahu akbar Mtume Muhammad kazi yake kaja kuhalalisha mazuri kuwaharamishia vibaya na kuondosheni mazito na minyonyoro iliyokuwa juu yenu mwataka hii dini ya dhiki hii ni dini ya kuja kukuondoshea uzito uishi na furaha na uishi na sahali mwamjua atakayeishi na dhiki ni nani mwenye kuishi na dhiki msidanganyike vijana kule kubaki kwenye rusha roho na kule kubaki kwenye mabangi na unga na kule kubaki mbali na msikiti wa mungu na kule kubaki mbali na birrul walidain na kule kuwa mbali na kitabu cha allah ndiyo dhiki qala llahu azza wa jalla ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا atakayepuuza utajo wangu atakayepuuza Qur'ani dini huyo ndiye atakayekuwa na maisha ya viki hawezi muislamu akashika dini kisha akapata viki hawezi muislamu akashika dini kisha akapata dhiki ni ufahamu mbovu naam mubashir لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بشارة بشر بها المؤمنين قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله أكبر الله أكبر عين نجينا من يزمونه سبحانه وتعالى anasema qul nazzalahu ruhul qudus aliyeteremsha hii Qur'ani ni Jibril min rabbika bilhaq kutoka kwa Mola wako tena kwa haki liyuthabbita alladhina amanu kuja kuwapa thabat wale waliomwamini Allah wa huda wa bushra lilmuslimin kule hudan wa bushra lilmu'minin hapa huda wa bushra lilmuslimin hadha alquran bushra fa ana ubashirukum haiwezekani kitabu cha mungu kizuri hiki kiwe ni dhank na tabu kwa wanadamu bushra lilmuslimin naam mubashir lianna allaha arsala rasulan ilaina mubashiran wa nadhira ana ubashirukum kwa sababu mwenyezi mungu kamtuma muhammad kaumpa jina hilo zuri kabla ya nadhir anaumpa mubashiran na hii imekuja katika sura gani suratul isra سورة الفرقان سورة الأحزاب زود تزنا زنقمزية وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إخواني نتومي صلى الله عليه وسلم سيما كتك حديث رواه البخاري ومسلم يسروا ولا تعسروا فنيني سهلشيني مامبو wala msiyafanye mambo mazito wabashiru wala tunafiru bashirieni wala msifukuze watu bashiru wala tunafiru ikhwani al-a'izza naam ubashir namalizia na hili na wallahi bado bado lakini sina budi nishaletewa kikaratasi hapa vikaratasi vinavyoyeyusha nyoyo zetu na kutufanya nyoyo zetu ziende mbio itabidi tutumalize lakini nitaka nimalize na hili kwa sababu katika yote niliyoyaandika itabidi niruke yote nende kwenye hili ambalo ni muhimu tena nitayachanganya mawili kwa mara moja kwa haraka ana ubashirukum ikhwani ubashirukum anna allaha tabaraka wa taala yuhibbuna nawapeni bishara kwa sababu mwenyezi mungu yuwatupenda maa adhamatihi wallahi mwenyezi mungu atupenda nendeni kwenye quran ujitafute au tushikane mikono mimi na wewe tujitafute katika wale wanaopendwa na mungu tumo inna allaha yuhibu lmuhsinin إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المتقين والله إخواني نلبسوما آيات كما هيزي إن الله يحب المحسنين مونغا وبيند وين يكفن إحسان نلجي أنغالي أنغالي نكجيونا سجفيك هي مرحلة إن الله يحب المتقين نكجيونا بيا كتك وشمونغو يعني بادو هابو سجفيك إن الله يحب المقسطين بيا بادو شخيوني درجة على إمام عادل تحت عرش الله يوم القيامة لكن كنا مهال كجي mimi na wallahi na nyote mko inna allaha yuhibbu tawabin mungu awapenda wenye kutubia wallahi in asaita rabbak umemuasi mungu wako miaka na miaka siku umetubia kwa mola wako moja kwa moja waingizwa katika listi za wanaopendwa na allah inna allaha yuhibu ltawabin naam ana ubashirukum mimi nawapeni bishara ndugu zangu lianna allaha rahimun biibadih kwa sababu mwenyezi mungu ni, ni mwingi wa rehma kwa waja wake قال عذابي أصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمة زانغوزي مينيا كيلا كيتو فسأكتبها للذين يتقون نتواندك يا والي وشمونغو يوم القيامة أما في الدنيا فرحمة الله تسع كل شيء ولولا رحمة الله والله كافر سنجكون يوم آجي الله رحيم بنا نتومي صلى الله عليه وسلم atueleza qissa fi al-Bukhari wa Muslim hadhihi al-qissa alionekaniwa yule mwanamke ambaye katekwa kutoka kwenye jeshi lililoshindwa min sabaya mwanamke huyu alikuwa anawanyonyesha wale watoto watoto wote alikuwa na moyo wa huruma basi ikapotelewa na wake kawa akamtafuta mtoto wake shekhe nywele zimemchanuka na kwenda mbio ghafla akaonekaniwa amempata mtoto yule bila ya matarajio kamshika kwa hanan na huku anambusu na huku anatoa maziwa yake kumnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia masahaba tarawna almashhad mwaona hili tukio hapa mwalitazama hili tukio hapa kisha mtume akawaambia atarawna hadhihi almar'a tarihatan waladaha fi an-nar mwadhani mwadhani nyinyi huyu mama kweli anaweza kamtia mtoto wake huyu motoni wakamwambia kalla ya rasulullah qala fallahu arhamu biibadihi min hadhihi lummu biwaladiha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana huruma kwa waja wake kuliko huyu mama kwa mtoto wake. mtu atende dhambi na tubie kwa Allah, na akitenda tena atubie tena, na akitenda tena atubie tena, na Mungu atamsamehe. Katika hadithi ndefu hatuwezi kuitaja kwa sababu ya wakati, lakini mwisho katika hadithi al mja alipofanya dhambi kisha akaomba msamaha, Mungu akasema, mja wangu kafanya dhambi, kajua kuna anayesamehe, nimemsamehe mpaka mwisho. Akasema nafanye atakavyo, nitamsamehe. Wanazuoni katika kufanya sherhe wanasema hakuna hakuna aliyetubia akabadilika kuwa malaika mashekhe wengine msitudanganye kama hamjafahamu someni mufahamu pale mnapoambia vijana hiyo ni shere leo wafanya dhambi kesho watubia kesho kutofanya dhambi munajua kwa msemo huo mmewafanya vijana wengi waseme basi tosha wacha tukule raha zetu duniani mpaka tukimaliza na starehe tushakuwa wazee tutarudi msikitini kwa sababu nyinyi mshawaambia mpaka mmeubashiria unafik mpaka mkaochukulia aya mungu azungumzia wanafik mkaobandika vijana mliposema mwenyezi mungu subhanahu wa taala asema yukhadiuna llaha walladhina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun wanamdanganya mungu shekhe anatoa aya hii kumpa kijana ambaye kapatwa na mtihani wa dhambi fulani imekuwa ngumu kuacha kumwacha badala ya kumpa hadithi kama hii ya kumpa maliwazo anambandika maaya mungu kateremshia wanafik anambandika yule mtoto na tija yake mtoto yule anasema basi dini kwa sababu mimi siwezi na mimi nawaambia nani anayeweza nani anayeweza kwamba yeye akitubia atabadilika kuwa malaika hafanyi dhambi nani anayeweza hapa sote twaishi na stara yake mungu jalla jalal sote na madhambi mengi kibao hapa hayahesabiki hatuna lolote zaidi ya kutaraji rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo vijana mimi ana ubashirukum ubashirukum vijana msichoke kutubia hata ukateleza mara elfu moja kama anavyosema Ibn al-Qayyim mara elfu moja tubia na Mungu atakusamehe sikilizeni Mwenyezi Mungu asema nini نبي عبادي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم watangazie Muhammad waja wangu anni ana alghafurur rahim kisha akasema wa anna adhabi huwa aladhabul alim hapa kasifia moto hakusema na mimi ndiye ninayeadhibu alisema na adhabu yangu ni kali lakini pale mwanzo hakusifia rahma alisema nabi ibadi anni ana alghafuru rahim watangazie waja wangu mimi kuwa ndiye mwenye kusamehe قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا msikate tamaa na rehema ya allah mwenyezi mungu anasamehe dhambi zote namaliza shekh namaliza kwa nasaha tatu za mwisho nasaha tatu bila kusherehesha nitaeleza moja baada ya nyingine nishuke nikajikalie pale nisikilize hayo atakaokuja Nasaha ya kwanza vijana, nasaha ya kwanza ndugu zangu, baada ya muhadhara huu, qabilu ljamil biljamil, unapofanyiwa wema regesha wema. Mungu ametupenda, ametuumba akatuleta katika ardhi, akatuhifadhi, akatupa riski twapumue hewa yake, twarudi, twamuasi kwa mikono aliyetupa. Angetunyima tungekuwa hatuna mikono twaangalia kwa macho aliyetupa, angetunyima tungekuwa vipofu. Twasikiliza kwa masikio aliyotupa Mungu, angetunyima tungekuwa viziwi. Baada ya madhambi yote hayo, ili tusubiriwe sisi twende, atuita yeye, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, njooni njooni, la taqnatu min rahmatillah, wema wote huu tuliofanyiwa na Mungu usighurike ndugu yangu kijana na rehma za mungu ukafanya kibri mwenye kibri ataingia naru jahannam la yadkhulu ljanna man kana fi qalbihi dhara min kibr na mwenye kibri halisi ni yule ambaye pamoja na madhambi aliyofanywa na kuitwa kote asiitikie mwito wa Mungu akatakabbar akabaki na madhambi mpaka akafa na madhambi huyu atakwenda pabaya mbele ya Mungu hiyo ndio nasaha ya kwanza ama nasaha ya pili ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik jinsi Mungu alivyokuweka wewe katika mandhar katika njia iliyokuwa ya sawa katika dini usiwapindie macho wengine unaowaona kidogo hawajakuwa kama wewe wahurumie, waite mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Usichoke wala usiwakatie tamaa, usiseme hawakwisha, hawa ni wamotoni motoni hao. Usiseme hivyo ndugu yangu, huna pepo wewe wala huna moto wewe. Lingania lako wewe ni kulingania, fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Na la mwisho kabisa tuombe husnul khatima maana mtu ikiwa mara nyingine yuko kwenye taa na mara nyingine yuko kwenye masia lazima tuogope hatujui mwisho wetu utakuwa ni upi na mtume anasema inna allaha idha ahabba abd, abdan istamalah mungu anapompenda mja wake humtumia masahaba hawakuelewa maana ya kumtumia ni nini wakamuuliza ya rasulllah humtumia vipi mtume akafafanua akasema humwafikia kufanya mazuri kisha akaichukua roho yake kwenye kipindi kile mimi na wewe twajuaje tutakufa katika hali gani kwa hivyo tubaki zaidi katika taa na nawaambia wale ambao wana kasoro kasoro na madhambi wanayofanya jitahidi uwache umejitahidi umejitahidi umejitahidi umeshindwa finika kwa mema yaliyokuwa mengi fa inna lmaa idha balagha lqullataini lam yahmilu lkhabath fanya mema mengi na kesho kuna mizan fa ama man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishati radhiya wa ama man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya ubashirukum وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته